Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Elhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ta ki qəbirlərini ziyarət qılğınınlarga, yəni qəbirlərə kömülgününlarga qədər pul mal, balalar bilan fəxrlənmək sizlərni qəflətdə qaldırdı. كلا سوف تعلمون راسلا كالجسد بالإسلام ثم كلا سوف تعلمون عندن راسلا كالجسد بالإسلام كلا لو تعلمون علم اليقين اگر سلر راسلا حقيقي بالسانلار غبلت قلمانلار لترون الجحيم Sizlar cho'qim jahannamni ko'rsizlar. ثم لترونها عين اليقين Ondan uni cho'qim o'z ko'zinglar bilan ko'rsizlar. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Ondan dunyoda sizlarga berilgan ne'matlardan savol so'roq qilinsizlar.